lehen aldikot uh, eh, labentzat in, intersinikal moduan ibiliko garela eta uste dut ja hori dela ba, nahiko garrantzitsua eta azpimagatuko uh, eh, nukena da gaur bai unzarekin, bai eta bizirekin anarkistak hemen dira ibiliko gira denok elgarrekin jateko gaur ez da sindikatuen eguna, baizik eta langilean eguna eta goaz denok elgarrekin karrikan borrokatzera. Kontra Macron, kontra le bankier, contre le pouvoir du capital, euh, contre l'austérité. Alors moi, je suis retraité, euh, Macron, il m'a, il m'a assassiné. L'exilé illégal, c'est l'exilé fiscal. Hein? L'exilé illégal, c'est l'exilé fiscal. Borroken batera garritasuna aipatzeko, erresistentziak behar du indartu, Macronen gobernuaren kontra, Zat adibide bada, baina gaur egun eh, mugimendu soziala ari da pizten. Eh? Trenbideetako langileen borroka horoko gada, da, eh, sindikatu guziak perta hartzen dugute, eta hemen e, Ipare Euskal Herrian labek ere orduan. Horra, helburua da denak bat egitea, badakigu langileek hori eskatzen dutera, denak elgarrekin borrokatzea, zatiketarik gabe, gure helburua hori da, eta azken aste horietan borroka ora eramaiten dugu elgarrekin ba. Iduritzen zaigu, be, elkartasuna arlo guzietan gauzatu aldatu behar dela eta etorkinekin batez ere gure elkartasuna adierazi nahi dugu eta uh, ustailaren amalagoan deitzen dugu baionatik uh, endaiara ibilaldi batean parte hartzera. Pierre au chômage, à la précarité, pas aux sans-emploi ni aux immigrés. Pierre au chômage, à la précarité, pas aux sans-emploi ni aux immigrés.